Sveiki, gerbėmieji. Tęsiu paskaitą apie Pietų Amerikos užkariavimą. Ir praeitą kartą mm, pabaigėme viską tuo, kad e, ispanai sėkmingai sugebėjo įsikišti į Inkų imperijos pilietinį karą bei padaryti mm, naujuoju didžiuoju Inku Manka Inka savo statytinį su kuriuo santykiai, taip pat kaip pasakojau, pasidarė prasti. Daugiausia dėl Pisaro ir, ir jo aplinkos tiesiog plėšikavimo ir, ir siautėjimo. Pinigai, kuriuos jie išplėšė iš nuteisto ir nužudyto Tahualpos, jiem e, buvo per maži. E, na, įvairiai skaičiuoja, kiek ten jie galėjo mm, užsidirbti. Išeitų, kad apie mm, Pisaro grobis buvo apie 7 milijonus e, JAV dolerių. Na tai turbūt vertinus čia praeitam amžiai taip suskaičiuota buvo, tai dabar būtų apie kokią 10 milijonų dolerių. Na, išpirka karo grobis ir panašiai. Eiliniam kareiviam Pisaras e, sumokėjo, tai tiesiog kaip samdiniam ten išėjo, kad galėjo už savo, už savo grobį E, nusipirkti kepurę arba prastą kardą. Mm, šalia to pinigai pinigais, bet kai jų nemažai pakliūna į rinką, kuri labai ribota, tai gavosi taip, kad e, iš Ispanijos atkeliavusios prekes jų kainos e, labai ir labai išaugo. Pisaras suvokė ir ne tik jis vienas, kad jeigu jie pasklis po nu, Perų tiesiog kaip kažkokie valdytojai ir tvarininkai, tai jie tiesiog e, visi vieną naktį atsibus su perpjautom gerklim. E, dėl to nusprendė, kad e, reikia ispanus laikytis koncentruotai. Na, tiesiog įkūrė ir pastatė naują, naują miestą, Limą, kurioje ir privalėjo gyventi ispanai valdas, tai yra dvarus, sakykim taip, ar, ar kaimus, e, turėjo valdyti ispanų atstovai tenai. E, kas visais laikais tampa pirmo okupantų kolaborantų. Čia Maksas Weberis tai išvelgia ir tai absoliuti teisybė. Ogi biurokratai ir valdininkai. Ir čia jokia neišimtis, nei, nei tuometinė mm, Inko imperija, nei 40 metų Lietuva. Biurokratai, biurokratai tampa mm, kolaborantais e, vien dėl to, kad jie nieko kito įskyrus darbą valstybėje arba tiem, kurie valdžioja ir, ir nemoka ir kitų pajamų dažniausiai jokių neturi. Tai visi tie inkų kurakos arba valdininkai, jie visai šauniai tapo ispanų valdininkais. Susiklostė tokia sloksniuota sistema – eiliniam e, kečo indėnui e, gyvenimas atėjus ispanam pablogėjo ir pablogėjo gana ženkliai. Nes na, kaip ispanai nesirūpino, kaip gyvena valstiečiai Ispanijoje, taip jie nesirūpino, kaip tie valstiečiai gyvena Peru. Nu, koks jiems skirtumas, kaip nori, taip tegul gyvena. Svarbu, kad mokėtų mokesčius ir atliktų visas e, prievolės. Mokesčių mokėti nelabai turėjo iš ko, nustekenti gana tokios socialistinės, totalitarinės, e, nors ir primityvios Inkų imperijos. Na, tai sugalvojo, kad jie turi atidirbti. Na, taip e, susiklostė, kad e, mokesčių nemoki, bet atidirbi, ką tai primena? Tai primena paprasčiausia baudžiava. Kokia, sakykime, tuo metu taip pat energingai klostėsi ir, ir Lietuvoje. Tik e, dar reiktų pabrėžti, kad e, na, baudžiava jį remiasi arba teisės kažkokiais aktais, arba tradicija. Nuo to tarpu Peru nei ten teisės, nei tradicijos nebuvo nieko. Ispanai plėšikavo kaip norėjo ir kiek norėjo. Jo labiau, kad e, na, indieno pasipriešinimas, tai taip, Manko Inka iš e, na, Mačio Pikčio miesto ir Vilkabambos regiono, jisai vykdė karą ir, ir netgi bandė užimti 1537 e, metais Kuską, na, senąją sostinę, nepavyko na ispanai pasakojo pasakojo kad šventas jurgis danguje jodinėjo ir, ir padėjo laimėti mm, na iš tiesų tai kas nutiko e, negalėjo nesugebėjo inkai vykdyti ilgalaikę apgultį tiesiog badu išmarinti ispanus kodėl daugumai valstiečių reikia grįžti arba bulvę sodinti arba bulves kasti na ir viskas kariauti jie gali du, du mėnesius per metus Žiemą kalnuose nepakariausi, na, o vasarą ką per du mėnesius nuveiksi? Nelabai ką. E, prisidėjo ir tai, kad ispanai surado kelią ir bendrą šneką su vietiniais e, indienų vadais, anksčiau užspaustais ir, ir gana terrorizuojamais inkų. E, Jam pasirodė, kad tas pats, tiesą sakant, gal net geriau. Mm, matot, ispanai atsinešė su savim ir, ir tokį reiškinį kaip ispaniška korupcija. Statymai statymais, o savi pinigai savais pinigais. Ir jeigu ta, tu, kaip va, indienų kažkoks vadas, kuraka, buvęs ten nedidelis karaliukas, kurį privertė inkai būti tiesiog valdytoju ir biurokratu, visą laiką drebėjai, kad tave nužudys dėl to, kad tiltas nepastatytas, kad maisto per mažai sukaupta, kad valstiečiam kažkas blogai, tai ispanų valdžiai viskas buvo tas pats. Tu tik tai laikus sumokėk e, numatytus mokesčius ir duoklės, kiek tu pavoksi papildomai, na tai čia tavo vos ne oficialios pajamos. Taip negerai, negerai, taip, bet na, ką negerai. E, galvos už tai niekas e, nenukirs ir, ir prarąją nenumes. Tai taip pajuto, kad galima, galima gyventi, plėšti na, savus, ne savus, bet, bet žemesnius indienus ir visai gerai prisitaikyti prie naujos valdžios. Tai taip, jie, jie irgi prisidėjo prie to, kad uh, Sapa Inko valdžia daugiau į 80 procentų Inko imperijos teritorijos negrįžtų. Tuo tarpu pačių konkistadorų tarpe prasidėjo peštynės. Diego Almagras jautėsi kažkaip e, truputį, gal ir netruputį apgautas e, Francisko Pisaro, kuris sugebėjo savo daugumą uh, pasigrobti mm, gauto grobio. Ir, na, tarsi kompensuojant e, tai, kad, kad e, mm, Almagroj mm, nelabai daug kas teko ir jo šalininkam buvo sugalvota, kad jis už tai va turi teisę užkariauti pietus, tai yra na, dabartinės Šilės regioną. Na ir pasileido jis į du metus trukusią ekspediciją, Korte, atsiprašau, Pisaras kuriam laikui savo konkurento atsikratė. Ta ekspedicija baigėsi prastai ir, ir nors karinio pralaimėjimo jis ten nepatyrė, bet sugebėjo žiemą įlysti į Čilės kalnus, kur, kur na, tiesą sakant, šalčiai tai įspūdingi. Lietuvoje tokių nebūna. Na, o vasarą sugebėjo grįžti, grįžti per uh, dykumas Čilės. O ten, žinot, yra tokių, tokių puikių vietų, kur, kur Tiesiog niekas negyvena. Ne, net ir gyvūnija neišgyvena. Na, grįžo, nudriskė, suvargė, nieko nelaimėjo. Na, tai gana paradoksalu buvo ir, ir jokinga, nes šiaip tai Čilė garsi ir tuomet buvo, ir, ir vėliau savo sidabro ir, ir vario Mm, kasyklomis, bet Talmagras nieko surasti ir aptikti nesugebėjo, grįžo nepatenkintas. E, grįžo, dar labiau tapo nepatenkinto, kai pamatė, kad e, kas nutiko su, su, su, su Manka Inku, kuris, kaip minėjau, pabėgo ir, ir prasidėjo, prasidėjo aktyvus karas su ispanais. Bandė šiek tiek dėrėti su juo, na, nelabai kaip sekėsi. Uh, Almagras tiesiog užgrobė Kusko, mm, suėmė Pisaro pasiekėjus, na ir, ir bandė, bandė na, tarsi suskaldyti tą Perų. Tuomet dar neįforminta kaip vicekaralystė, bet e, tas, tas naujai užkariautas valdas į dvi dalis. Mm, atsakas buvo tiesiog pilietinis karas tarp konkistadorų. Almagro šalininkai jį pralaimėjo, jis pats buvo sučiuptas, pasmauktas garotės pagalba, na, vir, virvės. Ir gal, galų gale dar ir galva nukirsta viešai, mm, Pisaras su juo susidarojo. Na, bet su juo tai susidarojo, jo šalininkai liko ir, ir Diego Almagro sunus taip pat Diego, jisai Almagro ir Indienės iš Panamos, Metisas. Jisai 1541 metais sugebėjo surenkti samokslą ir nužudyti Francisko Pisaro, užgrobti valdžią, pasiskelbti gubernatorium. Nepadėjo tai, nes e, nesugebėjo patraukti savo pusę net ir almagristų dalies. Vėl eilinis nevykęs mūšis e, ir Gonzales Pisaro Mm, Pisaro, na, netikro brolio, sakykim taip, kariniai daliniai na, sumuša eilinį kartą Almagristus, o Diego Pisaras nubaudžiamas mirties bausme. Tiesą sakant, per tas pjautynės tarp pisaristų ir almagristų konkistadorų žuvo porą kartų daugiau, gal, gal net ne porą, trys ar keturis kartus daugiau negu užkariaujant e, pačią Inkų imperiją. Mm, tokie, taip sakant, puikūs žmonės buvo. E, dalis, e, na ne dalis, ten konkrečiai keturi iš Almagro pasiekėjų atbėgo į Vilkabambą pas e, Manką Inką ir, ir, na, tapo tarsi jo dvariškis. Tiesą sakant, bereikalo jis pasitikėjo, 1544 metais tiesiog nutaikę progą, žaidė žaidimą. Yra toksai, dabar nežinau, kažkaip senokai Lietuvoje nemačiau, bet bent jau ir būdavo mėtyti mm, pasagas ant, ant pagaliukų ir ten, ant kurio pataikai, tiek taškų gauni ir panašiai. Tai va tokį negudrų žaidimą žaidžiant, paimėti keturi almagristą ir, ir subadė. Manka Inka, matyt, tikėdamėsi, kad už tai jam ispanų valdžia viską atleis. Ne, ne, nepasisekė jam pasinaudotais atleidimais, buvo pagauti ir patą žuvo. Bet Manka žuvo, Inka taip pat žuvo. E, tiesa, valstybė nežlugo, tiesiog e, jo įpėdiniu tapo mm, Saira Tupakas, e, kitas didysis Inkas. Jo įpėdiniu dar vėliau tapo Tito Kusi ir paskutinysis Tupako Amaro. Tai kitaip tariant, po ispanų užkariavimo dar didieji inkai keturi valdė na, tos imperijos tam tikrą, tam tikrą dalį. Santykiai su ispanais jų buvo įvairūs, va, jeigu Manka Inka mm, kariavo ir, ir mm, tai jo įpėdinis um, Sairo Tupaku, jisai e, daugiau bandė diplomatiniam prie, priemonėm e, ką nors laimėti. Tiesa, tas diplomatija tai greičiau baigėsi tuo, kad e, na, dėrybos dėl dėrybų, kad, kad tik tai pradėti. Uh, O tuo tarpu e, Titukus jisai nusprendė integruotis, e, užmėgsti normalius santykius e, su ispanais. Na ir 1567 metais užmesgė diplomatinius ir, ir teisinius santykius su, su Ispanija, bet apie tai šiek tiek, šiek tiek vėliau. Tuo tarpu, tuo tarpu apie tuos visus ispanų darbus ypač Korteso e, ir Pisaro Amerikoje, e, kilo didelė diskusija ir didelis pasipiktinimas. E, kasgi kurstė tą diskusiją? Daugiausiai kurstė Domininkono ordinas, na, ten irgi vyko toks e, e, įdomus pasiskirstimas. Konkistadorių tokiais dvasiniais tėvais beveik visą laiką buvo, na, sunku patikėti, ne jokie, ne jezuitai, ne, ne, ne, ne dar kokie ten slapti, neslapti tamplierių palikuonis, o pranciškonai. Na, vat, jie kartu keliaudavo, kartu misionieriavo, atleisdavo nuodėmes, krikštijo milžiniškais kiekiais e, vietinius indėnus. O to tarpu karalius valdžios ir, ir Ispanijos e, tvarkos atstovai, e, na ir šiaip tokie, kol neatsirado jezuito ordinas, e, pagrindiniai kovotojai su erezijom buvo domininkonai. Tai domininkonam konkistadorai nepatiko, jie užimtose teritorijose bandė įvesti savo tvarką, labai mėgo skūsti visus tuos veikėjus ir jų siautėjimus ir prievartavimus ir masinės žudynės, karaliaus valdžiai skūsti. Ir, ir, ir triukšmą galų gale jie, jie sukėlė rimtą ir, ir didelį. Karalius tai reagavo, 1544 nu, metais buvo išleisti vadinami naujieji įstatymai. Naujieji įstatymai numatė, kad visi indienai yra lygos ispanam, negali būti jokio prievartavimo, jokių ten priverstinių darbų, plėšikavimo ir panašiai. Jeigu taip nutinka, tai tiesiog yra nusikaltimas ir karaliaus valdžia turi griežtai už tai bausti. E, šalia to, e, jeigu verčia, jeigu reikia kokius nors darbus atlikti, o tų darbų tai buvo, nes ispanai statė savo tvirtovės, savo miestus, e, tiesė savo kelius, keliai pasinkus buvo, bet jie pritaikyti pėstiesiam. Net neturėjo kuo ten inkai jodinėti. Na, galėjo ten, ten lamas ar alpakas pra, pravyti. E, tai, na, o to, to, to, to tarpu ispanam reikėjo žirgam ir vežimam tinkančių. Tie inkų keliai buvo su, na, buvo ir kai kur ir išlikę iki šių dienų, tai jie su, su laiptais tokiom pakopom. Ten vežimų nepravažiuosi niekaip. Na, žodžiu, buvo to. Arklių labai mažai, jie karai tik naudojami, o krovinių pervežimai kiekiai milžiniški ypač dar kalnuose. Tai tiesiog na, indienų žudanti prievalė buvo tų krovinių nešiojimas. Krovikų ar nešikų prievalė. Taip, yra alpakos, galima jas pakrauti, bet alpakos ten gyvūnas, toks kupranugario giminaitis, jie daugiau 60 kg neneša ir jeigu kas nors netaip, jie krenta ir, ir, ir užmušk vietoje jie nieko nedarys. Tai, tai jų ten, na, indienas išėjo eksploatuoti žymiai patogiau ispanam. Ir eksploatavo, ir, ir, ir siautėjo. Na, o jeigu sužinodavo, kad kažkur yra aukso ar sidabro ir dar indienai slepia, tai tada jau ten viskas pereidavo net ne į kažkokį plėšikavimą, tiesiog vokiečių nacijai koncentracijos stovyklose galėjo daug ko pasimokyti iš ispanų žiaurumo. Žodžiu, naujieji įstatymai – labai nepatiko konkistadorams, visur nepatiko. Ir kai juos pabandė mm, Peru įgyvendinti Basko Nūniesas Veladi e, Vilelalba, jis buvo 1546 metais karaliaus atstovas oficialus. E, tiesiog Gonzalo Pisaro nužudytas. E, sekantis paskirtas, o galų gale nusprendė tvarkyti Peru kaip vicekaralystė, tai tiesiog iš karaliaus Ispanijoje dvaro būdavo paskiriamas neilgiau, kai kaip trim metam vicekaralius, kuris atvykdavo, pavaldydavo na, ir, ir, ir išvykdavo. Ispanų valdžia pasimokė, nereikia tų ilgai sėdinčių ten gubernatorių, ypač tokių, kurie dar, dar ir patys užkariavė ir nejaučia jokio dėkingumo Ispanijai. Reikia surasti kokį aristokratą Ispanijai, jis atvažiuoja, vietinius pričiumpa, taip per tris metus jisai prisivagė ir prisiplėšė iki ausų, grįžta labai turtingų žmogumi į Ispaniją, na arba e, gali ir negrįžti, e, bet geriau stengdavosi, kad sugrįžtų. Na ir, ir, ir, ir viskas gerai, tokia tobula sistema. Indienus išnaudoja Kurakas, e, Kurakas išnaudoja konkistadorai likę, nu, o tuos atvažiavęs iš, iš Ispanijos grinakraujis Ispanas Grandas. Ta sistema veikia iki 18 amžiaus, e, kuomet vis tik ėmė, ėmė buksuoti, bet čia jau tol, tolima ateitis. Tai gerai, e, Gonzaleso Pisara vėl po eilinio nedidelio mūšio pagavo, nu, nukirto galvą. Na ir iš tų Pisaro klano, tiesą sakant, vienas žuvo kovose su indienais, na, tik tai vienas e, iš tų visų brolių pusbrolių ten e, sulaukė senatvės, bet ir tai jos sulaukė Ispanijai. Nebeliko. Nebeliko nei almagristų, nei, nei, nei pisaristų. Bet e, tam, kad konkistadorai palaikytų palaikyto karaliaus būtent valdžią, naujuosius įstatymus iš dalies atšaukė. Na, ėmė taikyti, kaip čia pasakius, ten, kur ispanų valdžios akis mato. Tai Limai, Perų viceka, vicekaralystės e, sostinėje, tenai taip, vidury gatvės užmušti indieną negalėjai. O kas darosi už, už šimto kilometrų? ar, ar dviejų, ar trijų šimtų nelabai ir, ir, ir rūpėjo. Buvo galų gale sugalvota, surasta ir, ir įvardinta specifinė tokia indėno eksploatavimo forma, tai vadinamas ankomenjados. E, e, kaip e, juridiškai tai, tai pateikiama? Pateikiama, kad čia girdi yra uh, Indėnai, kol jie va tik tai priėmė mm, religiją ir e, na, nauji pavaldiniai nežino, kaip ten patiems tvarkytis, tai iki tol juos reikia globoti. Na ir kasgi globos, ogi ispanų mm, va toks koks nors užkariautojas, e, konkistadoras. Jisai paskiriamas ten vietiniu dvarininku jisai pasistato sa sa savo na kažkokį dvaro centrą, pats tenai dažniausiai nereziduoja, nes, kaip minėjau, labai bijojo, kad kad, kad indėnai nenužudytų. Jo atstovai ten, ten gyvena. Tie atstovai, tai greta kurakų, greitai atsirado dar nau, nauja kategorija, tai paprasčiausiai metisai. Indėnų ir, ir ispanų palikuonis. Dažnai nesantokiniai visokie sūnus ir, ir, ir panašiai. Mm, tarpininkai savotiški. Na ir e, už tą tokią geradarystę, kad mm, globoja, atseit, atstovauja ir gina indienus. Indienai turi atlikti e, visokias darbinės prievolės ir mokėti duoklę. Na, tiesą sakant, tas pats e, buvo ir, ir Lietuvoje, XVI amžiui prasidėjus antrajai Lietuvoje, tai gal ir pirmajai tokiai baudžiavos ir baudžiavinimo bangai. Tik e, čia gal mažiau, e, taip, taip ciniškiau viskas vyko. Nu, tiesiog buvo e, sakoma, kad visa žemė priklauso bajorui, jisai duoda valaką valstiečiui, valstiečio šeimai, na ir ta valstiečio šeima už tai, kad gauna šitą žemę, uh, jinai turi dvi dienas per savaitę atidirbti, na ir dar ten duoklės, mokesčiai, visokios prievolės. Na, ką aš čia pasakosiu, valakų reforma, daugiau mažiau visą tai įkūnė. Ispanijai globoja. Uh, indienai nebuvo paskelbti nei kokiais nors ten luomo atskirom, nei kokiais vergais, nei teisų neturinčiais, bet jie vat, vat tokie Iš jų galų gale ir išsivystė mm, Pietų Amerikoje ir Meksikoje peonai ar, ar dar kaip tiesiog valstiečiai, sakykim taip. Jie asmeniškai laisvi, bet ta laisvė jų apribota santykio su dvarininku. O tas santykis galėjo būti toks, kad mm, kartais, na, na taip, Rusijos baudžiavos, ypač 18 amžiaus, niekas pasaulyje pralenkti negalėjo, bet, sakykime, sakykim, tą lenkiškai lietuvišką ar kokią nors baudžiavą Vengrijai, na, ispanų enkomenjados lenkia. Žymiai žiauriau viskas buvo tvarkoma, daugiau indienai eksploatuojami ir, ir tiesą sakant, mažiau, mažiau kam pasiskūsti galėjo. E, šitas kompromisas, jisai taip, e, įgalino mm, konkistadorius ir, ir, ir karaliaus valdžią rasti tam tikrą modus e, vivendi, Bet vis tiek, visą laiką egzistavo ir ne tik Peru, ir visur kitur e, konkistadorų separatizmo arba tiesiog savos valstybės sukūrimo pavojus. Ir Ispanijos karaliai tai puikiai suvokė. Ir tiesą sakant, tai buvo netušti žodžiai, amžini maištai, amžini bandymai sukurti savas valstybės, tiesiog lydėjo visą konkistą e, nesustojant ir, ir pastoviai reikėjo, reikėjo karinių priemonių, kad tuos naujuosius valdovus iš Ispanijos numalšinti ir, ir nuslopinti. E, santykiai su, su inkais e, įgavo naują, taip sakant, pavydalą, kuomet Šiapo vyskupas e, Dominikonas Bal Baltromėjas de las Casa parašė knygą, išvystė didelę Ispanijoje propagandinę kampaniją, na ir, ir konkistadorių gynėjai jį užsipuolė. Užsipuolė, kad išmeižė konkistadorus ir Ispanijoje įvyko, įvyko vadinami Valjadolido debatai. E, Laskasas ir, ir jo pasiekėjai 1551 metais diskutavo su konkistadorių atstovais. Diskusija baigėsi, čia man regis pasaulio istorijoje tokių Mhm, ko gero ir, ir daugiau pavyzdžių nėra. Nusprendė, kad uh, užkariavimas Inkų imperijos buvo neteisėtas, absoliučiai. Ta diskusija, tai čia ne šiaip diskusija, kad susirinkom ir pasikalbėjom. Čia karaliaus valdžiaus akivaizdoje su, su griežtom išvadom privalomam. Tai va, okupantai nusprendė, kad jie buvo neteisūs, va, jeigu taip trumpai išsireikšti. Uh, iki ir, ir pasiekmė buvo, kad kuriam laiku iš viso uždraudė naujas užkariaujamas ekspedicijas, kol nebus nuspręsta, ką, ką, kągi daryti. Iki 1559 metų užkariavimai buvo ispanų nutraukti oficialiai ir, ir, ir, ir griežtai. E, bet, na, vėl, taip buvom neteisus, va, pripažino pasikarščiavom, taip sakant. Nusikaltom turbūt čia ir, ir, ir prieš Dievą, ir, ir tarptautinės teisės, kuri, na tiesa, tais laikais dar buvo tik tai užuomasgose. Ir, ir prieš savo sąžinę negerai padarėm, nereikėjo taip daryti, užpuolėme, nie, nieko dėta valstybę, sunaikinam. Na, o ką dabar daryti? Atgal gražinti, nesąmonė. Nu, atiduot kam nors kitiem, na tai užgrobs kokie dar blogesni negu ispanai. Na tai Na ir buvo nuspręsta, kad gal taip palikime, taip sakoma, mm, kaip, kaip e, mm, yra. Ir e, bandykime mm, surasti kokį nors geriausia iš visų blogiausių išeičių. Na, jie ir surado, iš esmės sur, sur, sur, surado tai, kad, ai, nieko ne, nekeiskim, nieko nedarykim, bet tuos masinius indėnų žudimus ir masinį terorą vis tik nutraukime. Turi valdyti visą karalystę ne, nebe kokie nors gubernatoriai konkistadorai, jo karaliaus paskirti atstovai. Na ir, ir taip, taip ir, ir, ir, ir imta tvarkytis. Ką daryti su, su, su, su Inkais e, buvo neaišku, na, buvo pasiūlyta, kad Inkai taptų e, Ispanijos karaliaus tiesiog vasalais. Maža, kad tengi Habsburgai, e, Ispanija valdantis, na, pati Ispanija kelių tenai, minimum trijų karalyšių samplaiką personalinę uniją suvienytą. Habsburgo valdos, Burgundijos liekanos, Niderlandai, Pietų Italija, na irgi buvo, kaip sakant, labai margas apsiaustas. Na tai dar viena valda kažkokia protektoratas, kažkas tokio bus. Greičiausiai taip ir būtų susiklostę, jeigu e, jo labiau, kad ir inkai matė, kad nieko jie atgal savo imperijos laimėti negali, reikia stengtis išsaugoti tai, ką turi. Na ir e, prieš paskutinis didysis inkas e, Tito Kusi, 1567 metais pasidavė Ispanijos globai, užmesgė diplomatinius e, viešus santykius, sutiko, kad jo valdose būtų e, vykdomas e, misionierių darbas, Domininkonai ten daugiausiai užsiemė, krikščionybę atvertinėti. Ir galų gale jis pats 1568 metais apsikrikštė. Deja, amžinai gyventi negalėjo ir, ir 1571 metais jisai numirė. E, jam numirus e, sostą paveldėjo Tupako Amaro, kuris e, buvo na, vyriausias kaip ir žinys, ten Saulės ar, ar Virakočia mm, atstovas, garbintojas. Na ir, ir jisai sugalvojo, kad reikia, nu ką daugiau sugalvosi, reikia išžudyti krikščionis. Pirmas darbas. Nukankino vienuolius, kurie pakliuvo jam į rankas – Ir pabandė, nežinau, ką jis pabandė, nes e, kai ispanai sužinojo, kad, kad e, e, žudomi katalikai, tai jie tiesiog surengė karinę ekspediciją. Ir Tupako Amaro, jisai drasus buvo žudant beginklius, o kai prireikė kariauti, tiesiog bėgo, pabėgo su visu savo dvaru karemu, toli nenubėgo, pagavo jį ispanai. Taip pat buvo, buvo nubaustas mirties bausme nu, pasmauktas ir, ir, ir tada galva nu, nupjauta. E, tuo baigiant sapainkų valdymą Amerikoje. E, Vilkabambos regiono visi indienai buvo surinkti ir ištremti iš jo, kad, kad toj vietoj niekas ir negyventų. Na, dėl to, tiesą sakant, Mačio Pikčio, sakykime, miestas ir dar matyti ten gerai ieškoti reikėtų, dar, dar keli uh, jie buvo apleisti ir, ir na, išliko iki mūsų dienų kaip savotiška turistinė, e, tur, turistinė atrakcija. E, Inkų valstybės likvidavimas taip ilgam, ilgam užbaigė mm, e, jų, mm, jų na, ir priešinimas ispanam. Tai inkų gal ir užbaigė ir jų užkariautų tautų. Bet tų visų, kurie gyveno Orinoko, Amazonės baseine, kalnuose, tai ten tai, ten, tai prasidėjo jie apie jokius ispanus, kaip tiesą sakant, ir apie inkus nieko mm, nežinojo ir žinoti nenorėjo, priešinosi kiek galėjo. Ispanų bandymai keliauti ar Rinoko, ar Amazonės upė, na, baigėsi tik tai visokiam vizijom apie Eldoradą, apie e, moterų valstybės, nieko ten ypatingai gero jie mm, nesurado, brangiųjų metalų nėra. Ir, na, gal tik Eldorado mitas pritraukė tuos kraštus, ko tik nepritraukė. Pritraukė vokiečių bankininko ekspedicijų, ekspedit, kuri nei šiaip nei tai baigėsi. Pritraukė prancūzų hugenotus. E, kalvinistus iš Prancūzijos, bandė įsikurti. Pritraukė galų gale ir anglus, e, ten, ten garsaus pirato Elžbietos pirmojo favorito Valterio Reilio porą ekspedicijų irgi Eldorado ieškojo. E, galų gale Olandus pritraukė ir, ir, ir, ir, ir įsivėlė 17 amžiui ilgiausią, ilgiausią mm, vadinamą naujosios Olandijos karą nuo 1609 iki 39 su portugalais. Na ir, ir šiaip taip tik tai mm, Olandos iš, bent jau iš daugumos Brazilijos, Brazilijos pavyko įstumti 1661 mm, metais. Bet e, tos pretendentės, sakykim taip, valstybės, valstybės greitai įsitikino, kad kontinente nieko ten gero nėra, nieko ten išskyrus džiunglės ir, ir gana žmogėdriškai nusiteikusius indienus nesuras, jie susikoncentravo į Karibų jūros salas ir Atilų salas. Visom reikėjo to paties – kavos, cukraus, kakavos ir tabako. O nu, tam nebūtina e, užgrobti kažkokias milžiniškas valdas. Geriau porą salų ir jose sukurti savo ūkį. Tai ką čia kalbėti, taigi ir mūsų vasalas, mūsų tai Lenkijos ir Lietuvos abiejų tautų valstybės kuršo kunigaikštis ir tas e, sugebėjo Tabogo saloje įkurti savo nedidelę koloniją. E, na, galime didžiuotis kaip kaž, kažkalyviai, naujojo pasaulio užkariavimą, tiesa netiesiogiai, per, per, per kuršą, mm, bet baigėsi tai nei šiaip, nei taip, na, nu, vadinamas tvanas 17 amžiaus, amžiaus e, karai ir, ir švedai gana niekšiškai užpuolė tam kare neutralius, tengiaus e, tokiu būti e, kuršu įvedė kariuomenę, patį hercogą, hercogą kunigaikštį tiksliau suėmė, Ir po to, kai jau karas pasibaigė, 62 metais e, ir, ir e, kunigaikštis buvo paleistas, ten jau jas, ten jau jantis nebe kokiam ten Kongo regionais, ne, ne, ne, ne Tabogos sala, o pačiu kuršu, nes iš jo ten rageliai, rageliai po, po, po, po karo buvo belikę. Na, kaip bebūtų, kaip bebūtų, smulkesni grobuonis pasitenkino salomis Karibų jūrų plantacijom su, su ver, vergais iš Afrikos, su tų labai Europai reikalingų prekių auginimu ir gamyba. Tuo tarpu, tuo tarpu Ispanai pasitenkino liūto dalim. E, beje, e, inkų palikuonių niekas ten, e, kaip ir įvairiausių aukštų kurakų, nežudė. Integravo juos į ispanų grandoną, į didikų visuomenę. Galų gale Na, galite pažiūrėti dešimtoj e, skaidrėje, ten tiesiog visa dinastija nupiešta inkų. Jie persikelia gyventi į Ispaniją ir 17 amžiui, tiesą sakant, inkai, e, na, bent jau tie visi mm, iš Vaina Kapako, aplinkos ir jo tiesioginiai palikuoniai susimaišo su ispanais ir, ir miršta. 11 skaidrė čia tokia jezuito ordino įkūrėjo, na, ne palikonis, bet giminaitis e, Ignaco Lojolos vedė paskutinėje inko e, princesę. E, tuo, taip sakant, na, nežinau, kas čia susivienijo, kas ten įvyko, bet, bet, bet, bet imperatoriaus dinastija mm, sulėjo savo kraują su, su katalikų šventojo dinastija. Na tiek to. E, įtakos ir, ir reikšmės patys inkai ar, ar, ar jų įvairūs didikai neturėjo. Ir tiesą sakant, vienintelis toks rimtas nativistinis, nativistinis tai vietinis už vietinę tvarką kovojančių sukilimas įvyko 18 amžiaus e, pabaigoje, 80-82 metais, kuomet vienas e, metisas pasiskelbė, kad jis yra inkų palikonis, Topako Amaro antrasis ir ėmė kovoti prieš ispanų valdžią. Tai kol kovojo prieš ispanų valdžią, jis turėjo tam tikrą palaikymą ir, ir maža kaip ten tas sukilimas galėjo baigtis. Galų galio prisiminkit ne už kalnų e, ir, ir 18-19 amžiaus įvykiai, kuomet Libertadores, Simonas Bolivaras ir, ir panašus iš tiesų išlavė ispanus iš, iš Pietų Amerikos ir, ir Mezo Amerikos. Na, bet čia Europos turbūt greičiau jau istorijos dalis, o ne... Uh, o ne, ne, ne, ne, ne indėnų istorija. Bet Tupako Omaru jis įsiautęs pradėjo pareiškia, kad jisai ten ėmė rengtis kaip didysis inkas ir, ir žudyt visus, ne, ne tik ispanus, bet ir visus maišytus. Visokius ten metisus mulatus, uh, E, indėnų ir, ir jodaodžių palikonis, tiesiog tokį rasistinį, galima sakyti, pobūdį sukilimas įgavo. Na, tai tada dauguma ten, ten tos kolonialinės visuomenės m, mm, pasibaisėjo ir nuo jo atsitraukė. Buvo pagautas, galų gale jisai ir, ir ispanų suplėšytas žirgais į keturias, į keturias dalis. Kalbu tik dėl to, kad kartais ten Na, šiais laikais įvairiausi marksistai, maoistai, ten tą Tupako Amaro antrąjį padarė vos ne kažkokį vietinių Leninų, Čia Gevarą ar dar nežinia kuo. Nebuvo jisai tokiu, ne už tai kovojo. Gerai, susiklostė kolonialinė visuomenė, 13 e, skaidrėje čia net gražiai ir nupiešta, kas pagrindinė išnaudotoja ispanas atvykęs, metisas, e, mulatas, ir Kuraka. A, keturi išnaudotojai, kurie kraują iš indėnų ir, ir, ir gėrė atsirado tiek Brazilijoj, tiek Ispanijoje, ne, net, net prie Afrikos krantų, Santomės ir Filipo saloje, ten viskupystė Portugalų buvo. Nedidelė sala, ten kokie 60 kvadratinių kilometrų, bet ir ten atsirado šitas reiškinys. Jamaikoje anglų užkariauta irgi atsirado Maronai arba Marūn. Marūn tai iš pradžių tai toks pabėgėlis arba jūreivis, kurį išmetė iš laivo į negyvenamą ar mažai gyvenamą krantą. Tai tiesiog e, baltųjų indienų ir, ir vergų palikonis, kurie gyveno, na, tokį laisvą pusiau plėšiko, pusiau sukilėlio gyvenimą. Buvo ir, ir, ir šitoks reiškinys, kuomet labai prireikdavo kolonialinės valdžios tuos maronus ar marūnus naudojo kaip, kaip, kaip e, savo na, kazokus, ne kazokus, specialios paskirties dalinius. Ispanų valdos buvo suskirstytas į dvi didelės e, dalis, tai naująją Kastiliją, kuri apėmė na, nuo šio laikinės ten Teksaso ir Kalifornijos iki Panamos e, imtinai. Na ir kita ter, milžiniška teritorija buvo Perų vice, vicekaralystė. Vice Tai visa Pietų Amerika, išskyrus e, tas nedidelės šiaurės, šiaurinės kontinento dalis, kurias užgrobė, kas tik ten norėjo, Britai, Prancūzai ir, ir Olandai, bei, bei, bei Brazilija, kurią valdė Portugalai. E, savo ruoštų tos e, vicekaralystės buvo suskirstytos į vadinamas audiencijas – Ir tiesą sakant, tų audiencijų pagrindų ėmė vystytis tai, ką dabar galima e, išvelgti kaip busimų e, Latino Amerikos valstybių ir nacijų pagrindas. Audiencijos viso labo buvo teisminės institucijos daugiau tokios ar skundų išklausymo institucijos, ne, ne tiek administracinės, bet jos veikia. Ir vietinis identitetas ėmė formuoti 17-18 amžiuje, o 19 amžiuje, kuomet iš tiesų išveja, išveja iš e, Meksikos e, Meksikos imperatorius e, Augustinas I, na, iš Pietų Amerikos Bolivaras, Simonas Bolivaras išveja ispanus, tai tos milžiniškos valstybės jos neišgyveno, jos subira pagal vos netų audiencijų ribas į atskiras nacionalinės, nenacionalinės, tuo metu tik, tik besiformuojančias valstybės ir valstybėlės. Ir, ir dabar, na, kai žiūrime į žemėlapį, galima pastebėti, kad uh, Taip, atsirado naujų valstybių, kaip, kaip Paragvajus ar Urugvajus, buvo sukurta dirbtinė valstybė, kaip, kaip, kaip Panama, bet e, visos tos valstybės, jos e, savo ištakas e, turi būtent iš kolonialinės ispanų mm, administracinės tvarkos. Pietų Amerikos užkariavimas davė Europai du dalykus – Tai pirmas... A, na taip, davė, davė, aišku, sifilį davė, ačiū, taip sakant, už, už, už tokį atradimą, bet tiek to jau tas ligas, e, bulves davė, kurios labai patiko ir, ir buvo labai gera išeitis Europos skurdiems žmonėm, bet bėda buvo, kad indienai jie, jie tiesiog na, tokio e, kastuvo panašaus pagalio pagalba jos sodindavo. Tai Perų kalnuose tą buvo galima daryti. Kai tokios, na, patys įsivaizduokit, bandė Rusija įdėkti bulves. Jekaterina antroji, dar, dar Petras pirmasis bandė, žemės obolius vadinamas. Na ir, ir, ir kas iš to? Paimk pagalį, įbesk jį, įkišk bulvę į žemę, užver žemę. Na taip, o kaip rudenį iškasti su pagaliu? Nu, molynuose mūsų, akmenynuose. Ten valstiečiai, Rusijai net maištus bulvių Nikolaus pirmojo laikais rengdavo, kuomet priverčia juos baudžiauninkus auginti, o jie mato, kad iš to čia badas tik tai kilti ir gali. Kitur sekėsi geriau. Ir, ir, na, kalbėjau jau, jau anksčiau kurso pradžioj, bet dar, dar, dar reiktų pridėti, kad labai patiko bulvių pavadinimas katalikam nes e, papa mm, e, per, Peruvian, na, e, pe, pe, pe, patatos čia su, su, sutrumpintas, gavosi papas, o papas reiškia popiežius, o popiežius yra gerai ir, ir labai skatino, kad auginkite tik tai ir valgykite Dievo dovaną vos ne iš popiežiaus rankų. Augino ir valgė, čia ypač Airija turbūt bulvių kraštų didžiausia Europoje buvo pasidariusi, bet ir visur kitur bulvės galų gale išsprendė tą prakeiktą periodinių badų problemą Europoje, kas keturi metai po badą. Šitas išnyko. Dar vienas regionas, kur bulvės revoliucija vykdė, tai buvo Pietarčio Azijos regionas, nes ten, kur negalima auginti ryžius, paaiškėjo, kad galima kurti daržus ir, ir auginti bulvės. Irgi demografiniam 18 amžiaus sprogimui Pietarčio Azijoje tai turėjo didelę, didelę e, įtaką. Ne visur, aišku, ir ne visi indienai pasidavė ir turbūt ryškiausias ir, ir ženkliausias viso to buvo Araukano arba Mapučia dabartinių indienų priešinimasis. E, Čilės pietuose taip, toksai perrodė Valdyvėje, Almagro, Diego Almagro keliais. Diego Almagro jau ten mm, bu, buvo įkūręs atramos taškus, jisai pabandė užkariauti Araukanus. Baigėsi prastai. Jis pat žuvo, jo, jo tiesą sakant širdį išpjovė ir, ir, ir suvalgė nežinau, ar kad paniekinti, ar kad narsumą įgauti, o žuvo nuo indienų, kurie jau buvo susidūrę su ispanais, tiesą sakant, pagrindiniu sukilėliu ir buvo jo, jo pačio buvęs pažas indienas. Jie kągi atrado? Jie atrado, kad e, galima naudoti e, iečių rikiuotę prieš ispanus, tokia pusiau falanga, labai gerai veikia. Kodėl indienai niekur tų ietininkų rikiuočių nenaudoja? Na tai vienur kaip tu rikiuotėj parodysi savo asmeninę narsą, falangoj neįmanoma, ten turi veikti visi kartu. Na, o pasinkus dar įdomiau ir liūdniau. Ogi jie kalnuose gyvena, ten aukštų medžių nėra, iš kurių būtų galima pasidaryti trijų kokių keturių metrų jėtis. Tokias, kurios atlaikytų kavalerijos polimą. Na, Peru tai padarė. Bolus ėmė naudoti, na tai akmenis trys sujungti, sujungti virvę. Lasus naudoja, kilpas mėtomas, svaidama ginklą įvaldė. Kariauti suprato reik su ispanais neligumose ir dieną puldinėti pusiau partizaniškai, tarp kalnų, tarp polų. Ir galų gale, jeigu kokie atstekai na, pagavę ispanų žirgus, tai tiesiog galvas jiem kapodavo, aukodavo devam. Tai mapučia nusper, raukanai nusprendė, kad reikia jodinėti žirgais. Žirgas suteikė kariai na, sustiprino jo smogiamąją ir karinę reikšmę. 5-8 kartus. Ir prasidėjo. Taip ir įstrigo. Ispanai nesugebėjo per 200, e, e, daugiau kaip 200, tiesą sakant, 2,5 metų niekaip užkariauti e, Raukano valdų pietų Čilėje. Ten tiesą sakant ir klimatas toks daugiau Lietuva panašus, gal net ir nuožmesnis. Ir, ir kalnai, ir upės. Na, nu, raukanai, jie ėmė gyventi panašiai kaip Šiaurės Amerikos prerijų indienai su Mustangais, tai šitie su Ispanų žirgais. Ir dar daugiau, jie pradėjo ekspansiją, jie, jie per, perlipo per, per Andus ir užplūdo į kitapus esančias, na, pampas vadinamas, na, tokias irgi stepių ar, ar, ar prerijų zonas. Gyveno jie pusiau klajoklinį gyvenimą, gentimis, vieningos valstybės nesukūrė, su savo vadais rengdavo antpolius e, prieš ispanus. Na, daugiausia, ką te sugebėjo ispanai, tai pastatyti tiesiog tokią frontyrą, įtvirtinimo liniją vidury Čilės, kad, kad tik tie raukanai neįlystų į, į Peru. E, nelenda ir, ir ačiū Dievui. Bandė su jais tvarkytis, na, diplomatinių ir, ir, ir religinių misijų pagalba, bet ypatingos sėkmės ne nei viena, nei kita neatnešė. Ehm, kaip keistai bebūtų, jie sėkmingai sulaukė Raukanai ir jų valstybė ar, ar ta konfederacija uh, ispanų valdžios pabaigos 19 amžiui. Na ir uh, viskas baigėsi, taip, juos sunaikino, užkariavo. Bet užkariavo labai vėlai, 19 amžiaus uh, ehm, tik tai pabaigoje ir vėlgi, na kaip užkariavo, jau naudodami Junktinio Amerikos valstijų patirtį. Mm, tik tai 1881 mm, metais, kokia patirtis? Geležinkeliai, geležinkelio atramos e, taškai, mobili kariuomenė e, su naujais šaunamais ginklais, spigliuotas vėlos užtverimai, e, mapučia indienų išstumimas, na, ne visai rezervacijas, bet, sakykime, tam tikras teritorijas, kur jiem tik tai leidžiama ir, ir būti. Čilės Respublika, kuri iš esmės, na kaip ir nekolonialistinė valstybė, jinai su, sutvarkė, sutvarkė, įsprendė Raukano ir, ir Mapučio klausimą. E, buvo tame dar ir anegdotinis dalykas, prancūzų avantiristas, Detune atvyko į Patagoniją, surinko vietinius araukanus ir pasiskelbė jų valdovu ir imperatorium. Araukanai, ar, ar mapučia tiksliau, jį ir pripažino. Va tas Tai, kad jis buvo prancūzas, matyt, suvaidino lemiamą vaidmenį. E, Čilė išsigando, kad e, neatsirastų, na gerai, jis čia kažkoks imperatorius ir karalius mapučia, tiek jau to ir e, tegul būna, bet jeigu jis kreipsis į Prancūziją protektorato ir globos, tai tada nutiks taip, kad visa ta... Te ir, ir ugnies žemė, ir Magellano sąsiauris, ir, ir bendrai pietinė Čilės dalis atiteks Prancūzija. Ir su Prancūzija nepajokausi ir nepakariausi. Turi laivyną, turi kariuomenę. Nesvarbu, kad respublika, bet gali tokį imperatorių ir globoti. Na, viskas baigėsi tuo, kad šiaip taip avantiūristą pavyko atsikratyti, buvo paskelbtas, kad jis yra bepratis, pamišelis, išsiųstas į Prancūziją ir toliau jis ten galėjo linksminti publiką, leisdamas savo pinigus ir, ir toliau tituluodamasis uh, Patagonijos e, valdovu. Beje, <laughs> vienas toks įdomus fenomenas. Jeigu visi indienai po kontaktų su e, europiečiais, po konkistos, jie tiesiog mirė kaip musės, ten, na taip, iš tų ten 15 milijonų lieka 4, kai kur 3 ir, ir panašiai, na kiek išgyvena, kas žuvo, ką europiečių lygos raupsai ir vėjaraupiai nužudė, o kas ir nuo nepakeliamo tokio enkomenjado gyvenimo nesugebėjo prisitaikyti. Na, išgyveno, išgyveno penktadalis. Indienų skaičius ima aukti tik 18 amžiuje, iki tol mažėjo, mažėjo ir, ir mažėjo, kurį laiką atrodė, kad galbūt iš viso išnyks. Ne, neišnyko, atsigavo, auga, bet tai lietė tuos, kuriuos užkariavo mapučiai arba raukanai, jie kontaktavo su europiečiais irgi intensyviai ir užsikrėsdavo ir, ir, ir ko tik nebuvo. Na, bet tas jų nusiteikimas ir užsidegimas kariauti iki paskutinio ispano, jisai suvaidino kažkokį rimtą vaidmenį. Neįvyko kultūrinio ar kažkokio dvasinio kolapso. Ir jie nemirė. Jie, visi sirgo, šitie nesirgo. Taip, jie pusiau klajokliai, dideliuose miestuose nesusitelkė. Bet vis tiek, vien tuo viską paaiškinti yra labai sunku. Matyt, kad didelį vaidmenį tokiai desperacijai ir, ir vidiniui palužimui ir nekimui vaidina ir mentalinis nusiteikimas. Araukanam to nusiteikimo nebuvo. Ir dabar jie ten gyvena, galvoja apie valstybės atkūrimą, tokį separatistinis jų ten judėjimas ir partijos yra. Tiesa, visos Patagonijos nebesiruošia užimti, bet kokią nors matyt anksčiau ar vėliau bent jau tautinę autonomiją išsikovos. Na gerai, kolumbiniai mainai mainais, kovos kovom, e, katalikybė visur atnešė, atnešė, e, bet, bet, O kas gi pagrindinis dalykas, dėl kurio taip veržiasi? Brangieji metalai. Reikalas tame, kad viduramžiais ir naujaisiais laikais Europoje buvo tikras brangiųjų metalų badas, nes ekonomika vystėsi, o ji buvo grista monetom iš, iš aukso, sidabro ir vario. Na tai suvario, tai kaip suvario, sidabro dar Europoje šiek tiek e, buvo, sakykime, ten kokioj nors e, Alpėse, mm, e, Karpatose sidabro buvo, Skandinavijoje šiek tiek, ne, net Anglijoje ir Airijoje vienas kitas aukso viena kita gysla buvo. Bet, bet, jeigu visą auksą sudėti 16 amžiui, čia jau 16, ne, ne, ne 10 ar 11, tai visoje Europoje jo na, yra tokie vėl nežinau, kiek patikimi skaičiavimai, bet būtų du, du kubiniai metrai. Tai čia visos karūnos, visos monetos, visi papuošalai. Na, tegul ir ne du, tegul te būna ir keturi kubiniai metrai. Tai iš tiesų labai mažai. Auksinės monetos buvo reprezentacinės, labai retos ir, ir tiesą sakant, retos valstybės leidžiamos savo leisti. Florencija, Bizantija galėjo. Kiti na, retom išimtim. Sidabro buvo daugiau Europoje, 60 kubinių metrų. Na ir, ir viskas. Ir tai buvo didelė kliūtim. Pereiti prie popierinių pinigų, na, netiek išprotėjo buvo, kad kas nors pasitikėtų kokią nepažįstamą dėdo spalvotų popiergalių, kad atseit jisai vertas tiek, kiek, kiek karvė. Na, na, sakytų, jokaukit toliau. Mm, ir Pietų Amerika šitą problemą išsprendė. Išsprendė ne tiek tai plėšikavimai ir grobiai, o Peru potos kalne sur, surasti sidabro klodai. Atsitiktinai indienas ieškodamas, e, ieškodamas palaidojimo toks kapų plėšikas, grubiai tariant, ant to kalno užsiropštė ir, ir audra jį, jį nuo jo nubloškė. Nubloškė ir skrisdamas e, žalės griebdamasis, uh, kai atsipeikėjo pakalnėje, pamatė, kad tarp žolės šaknų kažkas blizga ir, ir tai buvo sidabras. Po tos, kiek suprantu, vulkaninės kilmės kalnas ir, ir jo vidus buvo tiesiog na, pripildytas sidabro gyslu. Ir prasidėjo ispanai tą potosi regioną, tai potosi garsiausias, bet toli gražu ne vienintelis. Mm, jie pradėjo eksploatuoti ir eksploatavo su baisiu entuzijazmu. Kiek jie sidabro iškasė, dievai žino, nes labai greitai potosi mieste užsiveisė ir įsimetė E, iš, iš, iš, iš Ispanijos, Basko mafija tokia, kuri ten reikalus tvarkė su tokiu entuzijazmu, kad, kad gražu žiūrėti. E, bet užteko visiems ir mafija, ir karaliai, ir e, kasmetinė susiklostė tokia na, tvarka, kad per metus prikasa potosi kalne O ten kasyklos buvo tokios, kad reikėjo savaitę leistis uh, diena iš dienos e, laiptais ir koptais, ta, tik tam, kad pasiekti e, tą lygį, kuriame kasamas sidabras. Taip ten viską iškasė. Ir, ir darbas e, kasyklose buvo vieno iš saubų, kurie žudė indienus. E, žudė ir, ir tas lindimas ten dviem mėnesiam į, į šachtą, bet žudė ir kitkas. Tam, kad išgauti sidabrą, kaip ir auksą beje, kasyklose ir dabar, ir, ir tada buvo naudojamas gyvsidabris, amalgamai pagaminti. E, na, o gyvsidabris užnuodė viską taip, kad po tų kasyklų tenai geriau nei ten gyventi, nei, nei artin eiti, nei nei, nei, nei dar ką nors e, daryti. Na, bet, bet. E, milžiniški sidabro karavanai gabeno viską į pakrantę, ramiojo vandenyno mm, e, buvo plukdama prie Panamos, kertamas Panamos pusėsalis ir kitoj pusėje Panamos formuojami sidabro tiesiog eskadros, kurios vežė laivai, tai ištisi laivai su sidabro, visą tai vežė į Ispaniją. Pakeliui, pakeliui kartais juos užpuldavo, prancūzam sykį pavyko, olandam pavyko, labai anglai norėjo, bet jiem kažkaip nepavykdavo visą tą sidabro eskadrą kasmetinę pagriepti. Na, kartais nuskesdavo audros, išblaškydavo, bet kaip bebūtų, kasmet ispanai gaudavo tiesiog milžinišką kiekį, tonų tonas e, sidabro. Uh, ir galėjo leisti savo kaldintis monetas ir už tas monetas pirkti viską, ko tik tai širdis geidžia, e, veltis į kokias tik nori avantūras, išlaikyti kokias tik nori milžiniškas e, kariuomenės. Iš vienos pusės buvo gerai, galų gale Europos rinka buvo užpildyta brangiaisiais metalais, sidabru. Kapitalizmas įgavo pagreitį Europoje. Iš kitos pusės vieniem buvo gerai, o kitiem ir, ir nelabai. Ispanai greit suvokė, kad velniam jam užsiimti visų tų kolonijų administravimu, ten, ten kažkokia plantacijom. Na, gerai yra ir yra. O karalius svarbiausia, kad sidabro karavanai pasiektų Panamą, o iš Panamos eskadra sėkmingai parvežtų viską į Madridą. Viskas, daugiau nieko nereikia. Turtos rautas buvo milžiniškas. Na, Ką čia galima pasakyti? Galima pasakyti, e, kad Ispano karalystės biudžetas, pradėjus 16 e, amžiuje eksploatuoti mm, patosį kasyklas, Na, jisai ėmė aukti. Čia ne tas žodis, kad ėmė aukti. E, per 40 metų išaugo 10 kartų. Na, patys pagalvokit, kas būtų, ką mes čia dabar Lietuvo išdarinėtume, jeigu Lietuvos biudžetas būtų ne, ne 14 ar ten su Europos Sąjungos pinigai, sakykime, 16 milijardų eurų, o staiga 160 milijardų. Na, ar būtų prasmė mums čia iš viso ką nors daryti? turbūt sėdėtume ir švilpautume. Mokesčių būtų galima nemokėti, pensijas mokėti kokias norim. Be iš viso, turbūt ryte nebūtų prasmės iš lovos keltis. At panašiai nutiko dėja ir Ispanijai. Ispanų aristokratija ir ypač karaliaus valdžia spjovė į viską, taip grubiai šnekant. Jeigu visi Europos valdovai iš kailio nėrėsi, kad atitikti miestam, kad gimstančiai ir augančiai buržuazijai, kad tik tai tie buržuo turtėtų, kad tik tai jie uždirbtų pinigus, kad tik tai būtų iš ko tos pinigus paimti, nes kariuomenės samdomus milžiniškų pinigų reikia. E, biudžetai tokie Europos valstybių, kad virš 90 procentų išleidžiama tvirtovės statymai ir, ir samdomai kariuomeniai. Ispanai galėjo viską numoti ranka. Gyvena ten savo ir gyvenkit kaip norit. Nieko jie ten nesirūpina, niekas nerūpėjo. Na ir gavosi taip, kad taip 18 amžiuje Ispanija jau prancūzų akimis ėmė atrodyti iš e, grėsmės ir, ir susižavėjimą keliančios valstybės kažkokiu užkobariu e, Europos nesusipratimu. Kodėl? Pramonė nesivysto, bankininkystė nesivysto, miestai neauga užsikonservavo, nes ir taip ispanam viskas gerai. O tas gerumas buvo sąlyginis. E, galit tikėti, galit netikėti, su savo milžiniškais turtais ispanai įsigudrino 17 amžiui šešis kartus e, bankrutuoti. Defaultas valstybės įvyko. Na, čia mikroskopinė Graikija prieš keletą metų bandė bankrutuoti. Prisiminkite, jeigu Mm, koks čia triukšmas Europoje buvo. Na, išgelbėjo Europos Sąjunga. Bet tai čia tokia Graikija. Ar ji yra, ar, ar nėra Europos Sąjungoje, nedidelis skirtumas. Dabar italai tarsi taikosi, bet irgi matyt niekas jiem neleis. Na, o ispanai šešis kartus. Na, ką reiškia tas toks va, defaultas ir žlugimas? Jis ekonominis ir valstybinio aparato tos rim, labai rimtus sukretimus reiškia. O dar paprasčiau reiškia, visi, kam buvo skolinga Ispanijos valdžia, nieko negauna. O pabandyk tu iš karaliaus atsiimti, kaip ten, per antstolius ar, ar, ar ką. Nieko, paskelbė, nėra pinigų ir nėra, ir, ir daugiau nebus, viskas. Nuo rydanos pradedam gyventi naujai. Aš jums nieko neskolingas. Principinė tokia valstybinė pozicija, labai rimta ir, ir, ir graži, bet valstybė ir ekonomika tai tiesiog greunanti ir žlugdanti. Na ir prasidėjo kitkas. E, prasidėjo, na taip, 17 amžiui 90 procentų viso sidabro mm, atvežamo uh, į Europą buvo iš Amerikos ir absoliuti dauguma iš, iš, iš Peru, iš Patosi kasyklų. Tarsi dabar esančio apyvartoje sidabro, na, apyvartoje ir šiaip kur, kur nors naudojama, kas trečdalis yra iš Patosi. Nei daug, nei mažai palyginimui. Tai čia su visom kasyklom, visam likusiam pasauliu ir, ir šimtus metų kasimo. E, tas perų auksas ir sidabras sukėlė vadinamąją kainų revoliuciją Europoje. Pirmą kapitalistinę globalią krizę. Kasgi nutiko? Nu, į rinką išmetė didelį kiekį ir ne, nežabojama kiekį brangiųjų metalų. Kas nutinka? Teisingai infliacija ir nuvertėjimas. Nuvertėjo santaupos, e, automatiškai išaugo kainos – O tuo tarpu visa Europa tvarkosi pagal viduramžių tes, tiesiog privilegijas. Jeigu pasakyta, kad turi mokėti ten vienolynui už kažkokį daržą dvi podynės vištų mėšlą, tai tiek ir moki. Arba vieną ten kokį de, denariuką ar, ar grašį. Taip ir moka. Ir nesvarbu, kad poreikiai ir kainos išaugo keturis kartus. Mm, atlyginimai irgi taip nustatomi cechų ar, ar kokie nors sutartiniai mokesčiai kaip mokami, va taip ir mokami. Mano prosenelis mokėjo dešimtinį ir aš taip mokėsiu. Iš dešimt paršiukų vieną atiduodu, visi kiti man lieka. Duoklė ten kokia nors sidabrinė ar dar kas taip, mokėjau vieną ar du grašius per metus ir toliau mokėsiu. Ir pabandykite užkelti man mokesčius, prasidės sukilimas. Taip, valstiečiai nesukils, bet smulkioji visa bajorija ir miestai sukils. Ir tiesą sakant, valdovai atsidūrė Europos nepavydėtinoj būklėje, turėjo nedidelį pasirinkimą. Arba kurti centralizaciją centralizuotas griežtas e, monarchijas absoliutinės kaip Prancūzija ir plėšti pinigus iš visų, kur, kur tik įmanoma. Arba nedaryti nieko kaip Lenkijos ir Lietuvos valstybė, nieko neplėšti ir, štai, ir, ir galų gale e, susilpnėti, neturėti kariuomenės, nesugebėti apsiginti nuo, nuo grobuonių tokių kaip Rusija, e, Šventoji Romos imperija ir Rusija ir, ir žlugti 18 amžiaus pabaigoje. Kainų revoliucijos tiesioginė pasakmė. 24 e, skaidriai galit pažiūrėti grūdų kainų Prancūzijoje augimą. 16 amžiuje taip auga, auga ir staigus šuolis, kuomet ispaniškas sidabras pasiekia Europą ir iš Ispanijos pakliūna ir į kitas mm, valstybės. Beje, Ispanijos atsilikimo priežastis buvo dar ir ta, kad jie galėjo viską pirkti, nereikia patiem gaminti. Laikrodžius geresnius gamina kokie nors prancūzai ar vokiečiai, e, stiklą gamina italai, e, grūdus augina vengrai ar, ar lenkai. Na ir viskas, viską nusipirksim, kam, kam savus, savus gaminti. Ir viską pirko. O tai reiškia kainų išaugimą. Va ir gavosi, kad 17 amžiui koks nors Anglijos ar Prancūzijos e, stalius ar padienis darbininkas, jo pragyvenimo lygis krito, norėčiau pabrėžti, krito e, keturis kartus. Čia per paskutinę ir dar ankstesnę ekonominę krizę Lietuvoje pragyvenimo lygis e, krito ir ekonomika krito, bet krito, žinote, ne kartais, čia ketvirčių, trečdalių. Ir tai, kam krito, kas, kas dar ir praturtėjo. Tuo tarpu Europoje 17-18 amžiuje prasidėjo tikras tų tokių skurdžių miesto gyventojų pragaras. Jie dirba tik tam, kad valgyti. Na, galima sakyti, ir valgė tik tam, kad dirbtų. <clears throat> Kitkam neliko nei laiko, nei pinigų. Mm, tai, kas įvyksta vėliau, tai socialinės revoliucijos, jos, kaip keistai bebūtų, buvo nulemtos va to prakeikto Tahualpos ar, ar kokio Montesumo antrojo sidabro ir aukso, kur, kurį atvežė į Europą. Bet, bet, europinis ūkis augo ir europiečiai turtėjo. Ir turtėjo. Jeigu 16 amžiui tarp europiečio ir indo ar kokio perso skirtumas buvo, na, nelabai didelis. Tai jau 19 amžiui Eilinis europietis, jisai mokėjo mokesčius 4-5 kart didesnius negu Indijos, Persijos ar Kinijos gyventojas, bet jo ir išlaidos buvo 5-6 kartus didesnis. Jis buvo 5 ar 6 kartus turtingesnis už eilinį e, kiną, persą ar indą. Galėjo iš tiesų žiūrėti iš aukšto juos. Na, o kalbant apie Lietuvą, nu kurgi be Lietuvos, tai e, kainų revoliucija mum irgi smogė. Ir taip smogė, kad, kad iki šiol tam tikrą prasme spjaudytis reikia. E, kasgi nutiko? Išaugo maisto produktų kainos. Na, pažiūrėkite dar į tą 24 grafiką. E, tiesa, čia dar atkreipkite dėmesį, kada jos šuolis didžiausias. 16 amžiaus pabaiga, 17 pradžia. Kas tuo metu e, pirmose paskaitose kalbėjau? Ogi mažasis ledynmetis pasaulyje ir Europoje prasideda. Tai negana, kad maistas ir taip brangsta kartais kartais, čia ne kartais, čia kartais tas maisto brangumas buvo 20-15 kartų pabrangdavo. Dar reiktų pridėti, grūdai buvo pagrindinis maisto produktas, be duonos iki 20 amžiaus vidurio tiesiog gyvenimas buvo neįsivaizduojamas. Nėra duonos viskas, gali kito maisto būti, ne tas. Įpratę, pripratę ir milžiniškus kiekius duonos valgydavo ir suvalgydavo. Na tai taip pabrangtų duona 15 kartų šiais laikais, na tai kiti gal produktai nepabrangtų. Bet jeigu valgai tik duoną, tai tau toks pabrangimas yra košmaras. Tai gerai, kainos auga, nederliai masiniai, moka pasiutusius pinigus, moka Olandai, moka Anglai, moka Prancūzai, visi moka, atvažiuoja iš anksto moka, tu tik imk pinigus ir pasirašyk sutartį, kad tieksi grūdus. Iš kur gali grūdus gauti? Iš valstiečių darbo. Ir prasideda antrinė įbaudžiavinimo banga. Europas kyla į dvi dalis. Būtent 17 amžiai. 16 amžiaus pabaigoje 17 į vakarų Europą ir rytų Europą. Rytų Europai paaiškėjo, kad turi vieną super uh, produktą tai maisto gamyba ir ją reikia užsiimti. Ne matais, ne prekyba, ne kalnakasyba ir dar kažkuo. Tai priedas prie viso. O tikras sidabras, ispaniškas sidabras per tarpininkus, per anglus, prancūzus ar, ar olandus, per jų pirklius, per biržas atkeliauja čia. Ir visi suinteresuoti, kad valstiečiai augintų tik tai grūdus, grūdus ir grūdus ir nieko daugiau. Ir kad jie dirbtų, dirbtų ir dirbtų. Ne čilčius atlikinėtų, ne mokesčius mokėtų, ne, ne matais verstusi. Na, e, kaip tai galima padaryti? Tik tai smurto ir tik tai prievartą. Ir e, nepaisant to, kad baudžiava 16 amžiuje, tai ji dar neturėjo tų žvėriškų pavydalų, kaip 18 ar saugok dievę rusiška baudžiava, kuomet tiesiog vergovė e, įsigali. Ten kitaip ir nepavadin. Tiesa, rusai baudžiauninkus rap, vergas ir vadino 18 amžiui. E, Neviniojo nieko jokios vatas. Jekaterinai ant, antroji tik tai nepatogu pasidarė, kad kaip čia taip rusai patys kitus rusus pavergia ir dar kažkokią vokietę valdo. Tai jų jų uždraudė viešai vartoti, e, rašant ar kalbant ar kreipiantis į valstiečius, kad jie yra vergai. E, baudžiauninkai, va, baudžiauninkai gražiau skamba, esmės tai nekeitė. E, baudžiava Rusijoje buvo vergovės pavydalo. Bet tas pats vyko ir, ir Lietuvoje. Na, mėgstama čia kartais ašarą nulieti lietuvių istoriografijai dėl Antano Tizenhauzeno, kaip jį šią ekonomiką Lietuvos kėlė ir kaip jo niekas nesuprato. Tai tą Tizenhauzeno valstiečiai prakeikė, jis liko kaip ten Počičinsko antras Tizenhauzenas, kuris e, visus e, persekioja, na, nieko gero valstiečiam nelinkantis žmogus, sakykim taip. Ir taip, rytų Europoje nesivystė nei pramonė, neaugo miestai, nes to e, vietiniam elitui ir valstybėm nereikėjo. Valstybėm reikėjo vieno grūdų ir tuos grūdus, kad užaugintų bet kokiom priemonėm, bet kokio išnaudojimo, e, bet kokios baudžiavos. Iki 19 amžiaus tas per 200 metų ryškus Europos lūžis egzistavo ir, ir dėja, tai jau pasibaigė arba beveik pasibaigė, bet mentalinis liko. Ten, kur baudžiavos nebuvo, vystėsi daugiau mažiau laisva visuomenė, kurioje negalėjo nieko ypatingai blogo padaryti valstiečiai. Ten, kur baudžiava vystėsi, atsirado aristokratija ir turtuoliai ir visi kiti, kuriuos buvo galima engti e, ir iš esmės beveik nelaikyti žmonėm. At tokiose įdomiose visuomenėse ir gyvename. Ir priminti norėčiau, kad nieko atsitiktinio nėra, visa tai buvo nulemta europinės ekspansijos – Amerikos sidabro, na ir e, to darbo pasidalinimo į pramoninę vakarų Europą e, bei žemės ūkį užsiimančią rytų Europą. Kas bus toliau, na pagyvensim, pamatysim. Matyt, kad postindustriniai visuomeniai e, šitie vidinio pavergimo ir baudžiavinimo procesai, kuriuos sėkmingai pratėsi sovietmečio kolhozą ir, ir priverstinio darbo sistemą, galbūt šitai kada nors išnyks. O que, é que é, Camus?